Muhamedi alejhi salatu ue selam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët që e ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu në vargun të cilin e kemi fillue, me titull Veçoritë e Qytetërimit Islam, ku kemi përkufizu që të flasim për disa veçori dhe cilësi të cilat i ka Islami dhe i ka qytetërimi Islam dhe u mungojnë qytetërimeve të huaja apo qytetërimeve të tjera jashta fesë së Zotit xhelle xhelaluhu. Andaj, me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu, do të vazhdojmë duke i përmend disa prej veçorive të radhës, duke i përsërit edhe ata të cilat na kanë kaluar. Përmendëm se prej veçorive të fesë së Zotit xhelle xhelaluhu, si fe e shpirtit, si fe e mendjes, si fe e raporteve të ndërsjellta ndërmjet krijesave, është se çdo vepër, çdo ligj, çdo sistem, çdo lëvizje, e ndërton dhe e konkludon mbi fakt dhe argument. Pra nuk është një qytetërim dhe civilizim i hamendjes, i mundësisë për të qenë i vërtetë, i përqindjes se ndoshta kjo është më e mira kështu me radhë, jo çdo send që Allahu xhelle xhelaluhu e ka zbrit në librin e tij dhe e ka citu pejgamberi alejhi salatu selam në hadithet e tij, ajo është e vërteta dhe përveç saj është e kota. Andaj ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu, wa ma ba'dal haqqi illa dhalalu. Ka thënë Zoti jonë xhelle xhelaluhu, e çfarë ka pas të vërtetës, pos, pos të kotës. Andaj, nuk njihet në qytetërimin islam, se kjo është e mirë me supozim. Se kjo është e mirë, se ne kështu hamendim. Jo, kjo është e vërteta e Zotit tebareke ue teala kjo nuk i pastron muslimanët nga gabimet kjo e vërtetë nuk i ban të gjithë të përkatësuarit në fe se ata janë absolut se çdo vepër e tyre nuk është me hamendje jo njeriu i cili përkatësohet në fe muslimani i cili mundohet me zbatu fenë e Zotit xhelle xhelaluhu ai ka gabime ka rrëshqitje, ka veprat e veta, gjithashtu prej asaj çka përmendëm në ligjeratën e fundit, e cila na e sqaron këtë pikë se absolutizmi i fesë ka dallim me veprat relative të mundshme të njeriut. Për shembull, prej veçorive thamë se është drejtësia. Dhe nuk ka mundësi një sistem i ngritur mbi drejtësi me e llogarit të shenjt një njeri. S'ka mundësi. Andaj, prej veçorive të cilat e, e plotësojnë njëra-tjetrën është se është ngritur mbi fakte, është ngritur mbi argumente, përtej kësaj është ngritur mbi drejtësi. Dhe prej drejtësisë është që jo çdokush që përkatësohet në fe, me llogarit i plotë. I, pl i plotë prej njerëzve llogaritet vetëm Muhamedi a.s. Madje as shokët e tij, të cilat janë kategoria ma e zhvillume e muslimanëve dhe janë modeli më i fuqishëm i gjithë atyre që vijnë pas tyre, edhe në mesin e tyre jo çdo vepër e tyre është e pranume. Jo çdo vepër e tyre është e pranume me argumentin, me argumentin se ata njëri tjetrit ja kanë hedh poshtë disa mesele. Pra nuk është për qëllim se ne kur themi sahabët nuk janë krejt model, apo nuk ja kanë qëllu krejt, kjo nuk nënkupton që na ju kemi thonë atynve. Jo, po për shembul, Aisha, radiallahu anha, i mohon diçka një sahabiu tjetër. Abdullah ibn Omeri ja mohon dikujt tjetër, Ibn Abasi ja mohon një sahabiu tjetër, e kështu me radhë. Abdullah ibn Mesudi ja mohon një mendim Ebu Musa el Eshariut. Pra, ata sikur të besonin se çdo shok i pejgamberit s.a.s. është i shenjtë dhe i pagabueshëm dhe se ai e ka taku pejgamberin dhe kështu që çdo vepër e tij është tamam nuk ka dyshim n'ta, s'kishin, s'kishin polemizu ndërmjet veti. Se çdo njoni prej tyre ka këtë epitet i ka besu Muhamedit dhe ka qenë në kohën e tij. Porse drejtësia ka qenë shumë në nivel tek ata, andaj ata e kanë besu se Kur'ani është i shenjtë, është absolut, nuk ka në të hamendje dhe paragjykime, ndërsa veprat tona dhe veprat tona nuk domethonë se janë në përputhje të plotë me fenë e Zotit Xhel-le Xhelaluhu. A dhe të nderuar vëllezër, përmendëm në veçorinë e fundit dhe kjo është ma e madhja dhe çdo send çka vjen pas kësaj prej veçorive lirisht mund ta quajmë degëzim i kësaj veçorie pra krejt veçori që do t'i përmendim me lejen e Zotit Xhel-le ue Ala të qytetërimit islam lirin, lirisht mund ta emërtojmë degëzim i drejtësisë apo pamje prej pamjeve drejtësisë Ngase drejtësia është elementi më bazë, më themelor në ligjin e Zotit Xhel-le Xhelaluhu. Andaj Allahu Xhel-le ue Ala me drejtësi e mbon qiellin dhe tokën, me drejtësi i furnizon krijesat, me drejtësi i gjykon krijesat, me drejtësi i mbivlerëson disa mbi disa të tjerë. Andaj nuk e ka ba dikan fukara e dikan pasunik vetëm se me drejtësi. Nuk e ka bo dikan dijetar, dikan e kalon injorant vetëm se me drejtësi. Nuk ka të ligji i Zotit pa drejtësi. Andaj krejt veçori çka vin pas janë degëzim. Pra janë tefria, është deg prej degëve të, të drejtësisë. Ndërsa si absolut veçori është e drejta e fesë së Zotit tebareke ve teala dhe përmendëm se drejtësia përfshin çdo vepër. Çdo vepër përfshin drejtësia. Për shembull, prej drejtësisë është mos me llogarit ajetin si hadithin. Përmendëm në ligjëratën e kaluar. Tani i kalojmë shpejt. Nuk është drejtësi me thon ajetin si hadithin. Se kjo fjalë e Zotit. Kjo është fjalë e pejgamberit alayhi salatu sallam. Bashkohen me një kand të ligjit, ndahen nga kandi i asaj prej kujt vjen? Për shembull, kur ti thua Elhamdulillahi Rabbil Alamin, kjo fjalë e Zotit. Në aspektin prej kujt ka ardh, nuk është e njëjtë me fjalën e pejgamberit alayhi salatu selam. Se kjo vjen prej Zotit, kjo vjen prej prej njeriut. Në cilin aspekt janë të barabarta? Të ligjit. të ligjit, ti s'guxon me mohu as këtë, as këtë. Kjo ligj, as ajetin s'guxon me mohu, e as hadithin s'guxon me mohu. Dhe nga aspekti i veprës, ti qysh punon me ajet qashtu njëjtë punon me hadith, se ka thonë pejgamberi, alayhi salatu selam. Pra, në aspektin juridik nuk e diskuton, por në aspektin Prej kujt ka ardh fjala? Prej drejtësisë është me nda. Kjo është ma e madhe se se kjo. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në zbatimin e këtij mentaliteti dhe kësaj mendësie, çfarë bani? Një periudhë të gjatë i ndalonte sahabët me shkrujt hadithin. I ka ndalu. Fjalët e mia mos i shkruani. Pse? Ngase u përzien dhe u ngatrohen me Kur'an. Dhe kjo nëse dëshmon, dëshmon për drejtësi. Mos e bani fjalën time me fjalën e Zotit barabartë. Kur është shkrujt hadithi? Pasi ka vdek pejgamberi sa selam. Pasi ka vdek dhe është shkrujt nga hafizat. Kuptimin hafizat e kanë rujt, pastaj ka ardhur periudha e e shkrimit. Krejt kjo për ta vërtetu drejtësinë. Pastaj drejtësia në pejgamber. Nuk është Ibrahimi si Nuhi. Nuk është Nuhi si Yunusi. Nuk është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si Ibrahimi. Ky është ma i madh se ai. Dhe është padrejtësi me thon këta janë pejgamberë dhe këta janë krejt të njëjtë, është padrejtësi. Andaj tha Allahu xhela tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Këta janë pejgamberë, por jo me një gradë. Disa janë mbi disa. Për shembull Ibrahimi është i dytë në rang, ma i dashur i Zotit, pastaj vjen Muhamedi alayhi salatu sallam i pari. E nuk bën me thon mos edhe Ademi u kon pejgamber, janë barabartë me Muhammedin alayhi salatu wa salam. Andaj prej drejtësisë është edhe pejgamberët mos me i ba barabar. Po i besojmë të gjithë, por nuk i bëjmë barabar. Nuk themi janë krejt të njëjtë e kshtu me radhë. Prej drejtësisë është mos me i barazu sahabët. A është drejtësi? Nuk mundet me qenë Abu Huraira si Abu Bekri, radhiyallahu anhuma. Asnjëherë. Pejgamberi alayhi salatu wa salam aq shumë e ka lavdruar Abu Bekrin Derisa me ixhmaun e muslimanëve ai është më i miri i sahabeve, është prisi i muslimanëve pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj ka marrë titullin halife, që i bjen zëvendës në mënyrë tekstuale. Pra në mënyrë shkronjë për shkronjë i bjen zëvendës, e zëvendëson pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në gjitha punët për çka është pejgamberi. Mun me paramendu, dikush me ia lanë një detyrë dikujt, krejt je zavendsi jem përveç një vepër. Pengamber nuk je, kaq. Krejt tjerat i ki të drejta. Andaj, kan e ka luftu pengamberi e ka luftu Ebu Bekri. Kan e ka dasht e ka dasht Ebu Bekri. Kan e ka afru pengamberi e ka afru Ebu Bekri. Pse? Ngase zavendës është. E tani, një njeri çka e len pengamberi selem zavendës, Ebu Bekrin. Dhe pastaj ky e le Omerin. Pastaj e zgjedhin muslimanët Othmanin. Pastaj vjen Aliju. është padrejtësi ti ta merrsh një sahabe tjetër atje larg. E t'thush shtu janë sahabe janë barabart. S'janë barabart. Nuk janë barabart. Pse? Ngase kështu ligji i drejtësisë kërkon. Andaj të mësohemi që mos t'i bajmë ndamët barabar. Të mësohemi, mendësi, mentalitet, mos t'i bajmë barabar të gjithë. Të gjithë njerëzit, edhe pse janë pjesëmarrës në një vlerë. Për shembull, ata i bashkon suhbe, shoqërimi i pejgamberit. Kjo i bashkon. Por çka i ndan afërsia me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Andaj pejgamberi selem shpesh thonte mos ma prekni Abu Bekrin në mesin e shokëve të tjerë. Pse? Kjo për me kallzu se këta e du ma shumë. I tha dil ti zëvendësom namaz për me tregu se e du më shumë. Andaj tha Shejhul Islam Ibn Tejmije se rafiditë janë padrejtë. Pra ata përveç që i kanë katastrofa në besime, pra kanë lajthitje ekstreme në iman dhe akide dhe metodologji të menduarit dhe vepruarit, ata janë edhe të padrejtë, të padrejtë, se e bojnë ma t'drejtin të padrejtë. Ata thojnë Ebu Bekri o kon munafik, Zoti na rujt. Andaj vllezër, me çka pason padrejtsia, ja ata për shembull çka bojnë. Andaj, çdo padrejtësi e njeriut ka pasoja. Andaj të mundohemi që edhe të ngjajshmët, të cilat janë shumë ngjajshme, por nëse Zoti ju ka dhënë diçka e pak më shumë, na thojna kjo pak më shumë. Pra të themi janë sahabe, por ky o më i mirë. Këto janë sahabe, ama Allahu tha la jestevun. Nuk janë barabartë ata të Mekës me ata që kanë çka e kanë pranu Islamin pas lirimit. A janë barabartë? Njeri i cili duron torturat, si Bilali, apo si Ammari, si Ebu Bekri, Othmani, Aliju, Omeri, apo a mundet me qenë barabartë me Ebu Sufjanin, i cili e ka pranu islamin me, me, me presion, kuptimin, jo presion të vullnetit, po me shtypje të rrethanave. Pra e pa që jemi tu hup na. Ky pejgamber koka. Ky koka pejgamber. Dhe fillon të inati me, me, me i zbrit. Derisa kur i tha, Abasi, radijallahu anhu tha, pranoje islamin dhe thuj la ilaha illallah. Tha, la ilaha illallah. Para çlirimit t'Mekës. I tha, tani thuje Muhammed Resulullah. Tha këta s'un pe tham ende. Tash, a është e mundur këtë person me ba me një të barabart me Bilalin i cili me plot vullnet dhe me këtë tatimet çka i ka ki, ki vullnet i liri pranimit t'fesë me ba barabart? Jo, s'bahet barabart. Se ky e ka pranu, shiko ti me çfarë me çfarë hyrje n'islam. Thuje Muhammed Resulullah, Ala diçka n'nefs, i tha, nuk po m'qetësohet. Derisa tha thuje, se e kish problem se djalin e mixhës duhet me pranu Resulullah. Qysh tha Allahu për jehudët? Te'murunen nas, ju keni dëshirë m'i urdhnu njerëzit. A për juve? Apo për shembull hoxha leht e ka, qishtu duhet me bo. Ti qysh ki me bo? Apo, kjo, kjo e metë edhe te hoxhallarët, Zoti na rujt. Pse, se lehtë është me thonë, qishtu duhet me bo. Po të shofmi ti qysh e ban. Andaj e kish problemin me hi nën udhëheqjen e djalit t'mixhës. Me hi nën udhëheqjen e kushëririt. Kjo presion i madhë, për nefsin, për mendje, e kështu me radhë. Andaj drejtësi është vllezër, që mos me bo Ebu Bekrin, Omerin, Bilalin, Alijun, mos me bo barabart me Ebu Sufjanin. S'ban barabart. e kështu me radhë. Andaj, të mësohemi që mos t'i bëjmë njerëzit të barabartë. Gjithashtu, prej drejtësisë që kanë përmendë dijetarët, Nexhashiu, i cili i besoi Pejgamberit alejhi selam në Etiopi, a ban me bo barabartë, apo me dikan i cili e ka praktiku komplet fenë e Zotit xhel-le xhelaluhu, s'ka mundësi. Andaj Pejgamberi selam tha, ngrituni faljani xhenazën, vllaut t'juve Nexhashiut, se ai është musliman. Pra, a ka mundësi njeriu me thanë duhet me bo Nexhashiu këtë që e ka bo Ebu Bekri? Ti, ti e thu po ai s'un e ban. As s'un e ka bo e kështu me radhë. Pra nuk mundet Nexhashiu me bo atë që e ka bo Ebu Bekri. Ebu Bekri detalet e sheriatit i ka zbatu. Jo sistemin përgjithshëm, detalet. Omeri edhe më detale ka hi. Edhe më detale ka hi. E ka vendos ligj përpikt shumë të madh në fenë e Zotit xhelle ue ala. Por a ka mundësi një musliman i cili është brenda rrethonave shumë të ngushta, sikur për shembull ai personi i familjes Firaunit i cili ka besu n'pallatin e Firaunit, a mun na me i thanë e ti Më në e në shka je, duhesh me ba si Ebu Bekri çka ka ba. Ai s'un e ban. Tha Allahu xhelle ue ala, ve kale rexhulun mu'minun min ali firaune, jektumu imane. Dhe tha një njeri i cili, ish nga familja e faraonit, e mshefte imanin. Çka tha? Kale tektulune rexhulen, jekulu rabbi Allah. Kur vendosi Firauni me vra Musën, çka tha ai? Ai s'kish mundësi çka me thonë ma shumë. As s'guxonte me thonë se jam unë në fenë e Musës. Paramendo, as s'guxonte me thonë se jam n'fenë e Musës se ai e ekzekutonte. Çka tha, pse po e vrani një njeri veç se thotë Zoti jem është Allahu. Si t'jetë rrenacak, ka me e kap rrena. Si t'jetë i drejtë, rujuni. Kaq. Kaq tha, se Musa i ka po dy mundësi, o rren, o është i drejtë. Nëse thotë i drejtë, maju, se ai ka thonë kush s'më ngon, hin n'zjarr. Nëse ai rren, tha rrena e kaplon ata. Kaq tha, Tani a ka mundësi na me thanë, a është drejtësi me thanë, jo, ky s'e ka plotësu imanin, Allahu tha, jektumu imane, ka iman. Andaj është drejtësi me thanë, nuk kërkohet prej këtij qa kërkohet prej këtij, ngase rrethanat janë ndryshme. Prej drejtësisë është, se nuk kërkohet prej jo arabëve, ajo që kërkohet prej arabëve. A dikush thotë për shembull, qa përzihesh ti në Arabi? Po qysh qa përzihna në Arabi, ata kanë përgjegjësi ma shumë se na. Ata e kanë Qabën, e kanë Medinën, e kanë mesxhidin e tretë të muslimanve Kudsin. Dhe Pejgamberi selem ka thonë, mus, udhëheqësit e muslimanve duhet me kon prej kurejshve. Prej kurejshve, udhëheqësit suprem, të cilët i kanë çështjet ma t'mdhaja n'dorë. Tash dikush thotë çka tani për Arab, qa përzihesh te Arabt. Pejgamberi na ka përzi. Pejgamberi se na ka përzi dhe ka thanë alejhi salatu vesselam, nuk ja u merr kurejshive dikush pushtetin vetëm një zullumqar. Vetëm një zullumqar. Dhe kur ja u morin pushtetin kurejshive na çka duhet me thanë? S'ban m'u përzi, duhet m'u përzi se ata janë zullumqar. Ma e pakta janë zullumqar por ata e tejkalojnë vijën e e zullumit. Andaj vëllazër është drejtësi që njeriu mos t'i gjikon gjërat me një ngjyrë. Po ti gjykon me me ngjyra të shumta. Në Kur'an dhe në Sunetin e Pejgam ka shembujt shumë. Shembujt shumë që prej prej gjykimit të parë doket se kanë rregulla, por jo. Davudi alayhis salam i ardhën dy hasmi. I ardhën dy hasmi ishin rrok për për dele apo Dhe i ardhën mrenda tu fal Davudi alayhi salatu selam dhe i thanë na jena rrok kemi mosmarrëveshje përplasje dhe e dëgjoi njanin ende pa jav dhan mundësinë me fol tjetrit i tha ky gabim është ky tjetri Allahu e, e kundërshtoi tha o Davud Mos i ndjek epshet e njerëzve. Cili epsh i njerëzve? U dashtë m'i ngu dyt. A e ke ngu verzionin tjetër? Ky çka po thot ky? Nëse s'ka mundësi me ja dhan hakin, ma s'pari me ngu, e çka po thot? Qysh pe ka ky verzionin? Cila është kjo? Ngase kjo është zullum. Kjo është zullum. Mirëpo, Davudi Alejhi Salatu Veselam nuk trajtohet me, me zullum ngase ai u kthy, enab, kharra, ra n'sexhde dhe luti Allahun me me u kthy në në të vërtetën e kështu me radhë por se ajo që neve duhet ta kuptojmë është se drejtësia e Zotit tebareke ve teala kërkohet në të gjitha pjesët e jetës së njerëzve veçoria e shtatë të nderuar vëllezër është enha hadaratu ikhtiyarin wa zahirin kjo është veçoria e shtatë lirisht thash mund ta quajmë degëzim i drejtësisë, porse për ta dallu e veçojmë me përmendje veçantë. Veçoria e shtatë që dallohet qytetërimi islam nga qytetërimet tjera është se ky qytetërim është qytetërim i vullnetit të lirë dhe gjykimit të jashtëm. Çfarë domethonë kjo? Titulli është shumë ma e rëndësishmja. Pse titulli është ma e rëndësishme? Ngase shembuj ka shumë. Pra në histori, edhe kalume, edhe bashkëkohore ka shumë. Por ajo që ti duhesh me kuptu është veçoria si bazament. Pra bazament i qytetërimit islam, i fesë së Zotit Xhele Xhelaluhu, është se ajo është qytetërim i vullnetit të lirë dhe i gjykimit të jashtëm. Pra është për qëllim se nuk depërton pa dije në nijetet e njerëzve. Apo, dhe kjo në Kur'an ka shumë. Për shembull, Firauni, të nderuar vllezër, Musa alejhi salatu selam i tha, o Firaun, lëshoji benu Israilt me mua. Lëshoji benu Israilt me mua dhe ti nënshtromu mua. Dhe ti nënshtroju Zotit, duke ju nënshtru Zotit, duhesh rrugën me e marrë përmes meje. Çka i tha? Çka tha Fir'auni? Tani prej përjashtë s'kish çka me i thon. Se kjo është kejt rregull. Musa pejgamber, faktet i pruni, duhet me ju bind. Tani është gjykim i padrejtë nga ana e tyre kur ata fillojnë dhe i gjykojnë nijetet. Çka tha? Juridu en jetefaddale alejkum. Ju tha njerëzve, Musa po do m'u bo ma i madhë se ju. A është kjo e vërtetë? Pi përjashtë, a shkon qashtu mendja, po? Pra ky pejgamber i veçantë kejt me ju bind këtij, ky po do m'u ngrit mbi juve. Apo dhe të bën fesad në tokë. Se ata fesad e qujn gjithçka çka shkon përs'atm me me ata. Edhe gjithmonë kur për shembull perandoritë, gjitha perandoritë merr rregull me zërta. Gjitha perandoritë përveç muslimanëve dhe ata të zot janë të ndikuar nga idetë e muslimanëve kejt pa përjashtim po s'ju binde të qujnë fesatxhi po nuk ju binde apo po nuk i thave sistemi jot është sistem i paqes dhe i ekonomisë dhe financave dhe rendit dhe kështu po nuk i thave kështu thotë ti je çka i huj radikal dhe s'mendon me me me mendje shnosh. Dhe kejt këto akuza janë se s'je ti me ta. Dhe nuk le hapësirë me ja diskutue. Apo ndërsa feja Allahut xhelle ve ala është kështu? Jo. Edhe vetë mohusit i ka nda kategori. Edhe vetë munafikat i ka nda kategori, edhe njerëzit përgjithësi i ka nda kategori. Për nësëm thap, dallon plaki, pi fmijës, pi grujës. A dallon? Dallon. Pse? Se kjo e drejtësi. Nuk me do, kejt janë njësoj. S'janë njësoj krejt? S'ka mundësi me kon krejt, krejt njësoj. Andaj feja Zotit Xhelle Xhelaluhu, veçori e ka se nuk flet për nijetet, por gjikon me çka? Me përjashtë. Atë çka e ka thon, at e gjikon. Andaj në Islam është rregull se në ta nuk ka nuk ka dhunë. Për shembull, në fenë e Zotit Xhelle Xhelaluhu nuk ka inspeksion. Nuk ka shërbim sekret. Se nuk i duhet shërbimi sekret. A dini pse nuk i duhet? Për shembull, këtu ka shërbime sekrete. Këta perandoritë ka shërbime sekrete. Në fenë e Zotit nuk ka. Pse nuk ka? Ngase roli i fesë Zotit xhelle ve ala me gjiku pi përjashtë. Sa i përket pi përjashtë, s'ka nevojë me hi n'detale. Për shembull, çka i duhet shërbimi sekret? Kur në fund gjikatësi e vendos, a gjikatësit nuk, nuk i intereson çka thonë tjerë, hiç, veç fakti. O e bje faktin o s'e bje faktin, s'ke fakte shkon te shpia. S'ke fakte shkon te shpia. Me ardhë tre takvali, tre të devotshëm, tre musliman të besushëm, dhe me thonë se e kemi pa filanin duke bo zina, dhe nuk e bin të katërtin, ata vetë goditen me kamxhik. Dhe s'mirret parasysh, as devotshmëria pastaj, as muslimanllëku i tyre, e as besimi i tyre, as kurgjo. Pse? Se s'e kanë bru t'katërtin. Kjo rregull. Pra, o e bje faktin, e cila është katër dëshmitarë devotshëm, Me u përbetu se e kanë pa në vepër të ligë, pastaj ngritet gjykimi. Për këtë arsye s'ka nevojë inspekcion. Ta gjej unë. Ose presion me, për shembull, sot burgjet vëllezër, sidomos në vendet tirane, edhe shumë prej vendeve arabe, e detyrojnë njërin me e shkrujt atë çka se do. Shkruje se e ke bo. Shkru, nënshkruje se e ke bo. Ai s'do. Mirëpo prej presioneve, prej kërcënimeve e kështu me radhë e pranon Zoti na rujt. Andaj feja e Zotit Xhele Xhelaluhu nuk ka inspekcione, nuk ka a thu çka ka n'zemër ky. Nuk nuk na intereson neve. Neve gjikojmë prej prej përjashtë. Por se do ta bëjmë përjashtimin se shumë njerëz e, e, e keqkuptojnë dhe e keqinterpretojnë prej përjashtë. Që u ka dikush veprën pi përjashtë e ka të keqe. Dhe ki mundohet me këtë rregull të fesë, e cila është parimore dhe është thelbësore, mundohet pastaj me deviju veprën pi përjashtë. Për shembull, ti thu, rakia është haram. Haram. Dhe ai, vjen dikush thotë qe kjo te pi rakinë, qe haptas, edhe kjo e pranon që a te pi. Ky e merr këtë rregull dhe e keqpërdor. Çish e keqpërdor? Thotë ku e di ti me çfarë nijeti e pi? A çështu? E çështu s'ka. Çështu nuk ka. Ku e di ti ai diskotek me çfarë nijeti punon? He, a kështu kështu nuk ka. Neve neve kemi për qëllim kur vepra pi përjashtë nuk është e qartë, nuk him mrenda. Nuk him mrenda. Por kur vepra është e qartë, na thojna ky çështu e ka veprën pi përjashtë. Mrenda çka ka? Neve nuk na intereson. Apo, ku e di ti pse ka dalë ai me femën t'huj? Ku e di ti? Nuk na intereson. Ai ka ka dalë, ligjmërisht në fe, ka bo gjynah. E kështu me radhë. Nuk po dojmë me pru detale, por se keqpërdoret. Për shembull, e ka sha Zotin, Zoti na rujt. Dhe vijnë, për shembull, në emër të kësaj, se ti nuk duhesh me gjiku nijetin, thotë ku e di ti çish e ka sha, pse e ka sha. Kjo nuk na intereson a e ka shoh Zotin xhele xhelaluhu në jetën e vet le të merret vesh me Zotin e vet tebareke ue teala. Andaj vëllazër, prej veçorive të mëdha të fesë Zotit xhele xhelaluhu është se ne nuk hulumtojmë çka ka pas për qëllim, a thu mos mos po ka ky ndonjë prapavijë e kështu me radhë, t'i lshojmë inspekcione, t'i lshojmë shërbime e kështu me radhë. Jo, neve na mjafton e jashtmja. Dhe për këtë ka fakte të shumta ka thënë Allahu tebareke ue teala në surën El Bekara ajeti dyqind e gjashtëdhjetë e pesë menjëherë pas ajetit el kursi thotë Allahu xhele ue ala la ikrahe fi din nuk ka dhunë në fe nuk ka dhunë në fe pra s'ka imponim ka thënë Ibn Kethiri në tefsir walau ukriha ma qubila minhu sikur të imponohej s'do t'i pranohej për shembull ti me marr një mosbesimtar dhe me i thanë çu fali dy reqate a i thu çu ama ti ki pushtet mbi ta i thu çu me zor se kështu kështu Edhe ai çohet i fal dy reqate. A i pranohen? Jo. Pse? Ma s'pari imponimi nuk nuk lun rol dhe nuk nuk nuk shpërblehet për ta. As nuk i pranohet. Andaj ligj është la ikrahe fi din. Kad tebejjene rrushdu minel gaj. Se është e qartë e vërteta prej pavërtetës. Kjo është e qartë, e vërteta prej pavërtetës, jau qartëson juve ato manipulimet. Ku e di ti pse e pi rakinë, ku e di ti pse e ngon muzikën, ku e di ti pse ka shku ai n'darsëm me muzikë, ku e di ti pse ai e ka bo filan filan vepër e cila prej përjashtë është e ligë, ketë kjo është kad tebejjen, kjo e qartë, vepra është e qartë. Ndërsa në veprat të cilat në esencë janë të mira, apo në esencë janë të lejume, këtu s'ka me gjyku. Këtu nuk ka me gjyku në nijete. Ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Thotë Zoti jonë xhelle xhelaluhu, përveç atij i cili ka dhunë, ndërsa zemra e tij është e plot me iman. Për shembull, kjo ka zbrit, e dini këtë rastin, se ka zbrit mbi Ammar ibn Yasirin. Dy shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili njani baba është vra në Mekë, ndërsa Ammari ka vazhdu me me jetë. Ky është torturu nga Ebu Xhehli, ndërsa Bilali është torturu nga Umeje ibn Khalef. Dhe Bilali ka duru, ky s'ka duru. Andaj shiko, tash vjen, vjen këtu në shprehje veçoria e drejtësisë. Tash me thanë, me mendësitë e, e, e, e paralizume, me mendjet e cungume, qysh pse s'ka duru ai si Bilali? Pse? Po s'ka duru, s'ka mujt me duru si Bilali, dhe nuk është drejtësi me bo këta si Bilalin. Andaj edhe Allahu nuk e boni, tha, illa men ukrih, kush ka dhunë, nuk ia marrmi parasysh çka ka fol. Çka ka fol? Këtë e dini. Ata i kanë thanë shaje Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ai s'ka pranu. Dhun pas dhune derisa ia ka djeg trupin. Dhe pastaj ka thanë çka me thanë, a i ka kallzu qysh me e sha Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ai e ka sha. Dhe ka është mërzit shumë dhe është pikllu shumë dhe ka shku te pejgamberi dhe i ka tregu. A i tha për nga sëram, u kry puna jote. U kry, krejt puna jote. Mund kisha, kufri qartë. Jo, Tha, O Amar, pse e thave? Tha, Ja Resulallah, nuk mujta me duru. Tha, po zemër kam diçka tjetër. Në zemër kam diçka tjetër. Allah vetë këtë rast e përjashtoi. Tha, këtu ka ikrah. Nëse vjen dikush, konkretisht, thotë, e thash qëkëtë fjalë se isha në dhunë, nuk e besoj, tani e besoj të kundërtën. A duhet me i thonë na neve nuk na intereson ti e ke thanë. Jo, dhe s'është drejtësi me thonë, ai po pranon se e ka thonë me dhunë. Dhe kur ta ketë thonë me dhunë dhe i kthehet të qartës, nuk ka këtu kurrfarë problemi. Nuk ka kurrfarë problemi. Andaj Zoti jonë xhelle në suren en-Nahl e përjashtoi të dhunuarin. Neve a e dim çka ka n'zemër? Jo. Nëse ai na thotë, e kam thonë me dhunë. Dikush thot, po ky me rrejt, këta me rrejt ia le Zotit. A ai po thot, në zemër kam diçka tjetër. Edhe pse ka thonë fjalën e kufrit, fjalën e shirkut. E kështu me radhë, nëse ai vjen dhe thot, tash vjen dhe thot, dikush thot, duhet me ardh mu me më kallzu. Jo, jo, jo. Na po folim rregullat e përgjithshme, me pas kadi, me pas sheriat, e kështu me radhë. Ty s'e ka kurrkush obligim me ardh me të kallzu, çfarë besimi ka, e kështu me radhë. S'i ka obligu Allahu, shtatë sharte në iman Nja prej sharteve me ardhë neve me na kallzu, kështu kështu besoj. Jo, me rëndësi është me besua qysh duhet për me shpëtu te Zoti vet tebareke ue teala. Ka thanë Allahu xhelle, xhelle xhelaluhu ve kala rexhulun mu'minun min ali fir'aune jektumu imaneh. Tha Allahu xhelle xhelaluhu dhe tha një besimtar nga familja e fir'aunit e fshehte imanin. E fshehte imanin. Kjo pra është prej argumenteve që i kanë përmendë dijetarët se Zoti jonë tebareke ve teala nuk gjykon me me padrejtsi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur Usama ibn Zeid Usame ibn Zejd, e ju e dini se Usame ka qenë hibbun nebij, alejhi salatu ue selam. Qëkëtë Usamen, e ka, Usamen e ka pas dashur. Po sa ka konë i lartë, e ka konë i dashur. Dhe ki një një betejë prej betejave, në një luftë prej luftërave, një idhujtar prej idhujtarëve pjesëmarrës ushtarakisht në luftë, vret dhe pret dhe në fund e zë Usame në qoshe. Qaq shumë më ka qortu. Ky qortim vllezër, për çka vlen? Ai tha la ilahe il Allah. Detyra jote çka është? Tani, me e pranu qashtu çka ka thonë. Njani vjen thotë, jam musliman. Ne i themi, ti ki me kan musliman. Që 50 vjet ke ti ndryshe, ti tash po bohesh musliman? Ti si ki ke drejtë. Që 50 vjet po bohesh tash musliman. 100 vjet bohesh tani musliman. Andaj, neve nuk kemi mundësi me i vendosë prangat e tona që Allahu nuk i ka vendosë. Andaj tha, e shakakte A ja çave zemrën? A ja çave zemrën? Kjo nuk vlen për raste të dukshme. Apo, për shembull, diskutimet e njerëzve. Ai prifti, më duket se ka vdek musliman. A, biseda shkon derisa, çka thonë njerëzit? Ku e dim na se ndoshta tu vdek e ka thonë la ilahe il Allah. Që kjo drejtësi? Jo. Ja, nëse e ka thonë te Zoti e gjen. Nëse e ka thonë te Zoti e gjen, neve, por neve është qysh ka vdekë prej përjashtë. Andaj, kjo nuk mirret për argument, a ja ke ça ti zemrën e me i gjyku të këqia si të mira. A është e qartë? Nëse njerëzit i përzijnë detalet e të vërtetës, që më dikush e thotë një fjalë të kufrit qartë, dukshme, nuk falna, Edhe vjen ky tjetri thotë ku e di ti çka ka n'zemër. Çfarë lidhje ka kjo? Ai po thotë nuk falna. Ai fare namazin s'e fal. Ai tjetri këcen dhe ngritet për me e mbrojt thotë ti mos u përzi në zemër nuk e di çka ka. Është e vërtetë se nuk e di çka ka n'zemër. Po ky që ky gjykohet se s'falet. Ti qysh dush merre. Dhe ky tjetri çka falet, prej përjashtë, na thomi që ky falet. E vjen tash ky po i njëjti çka e mbron dhe thotë ku e di ti se këtij i pranohet. Po, në dy raste gjykon me padrejtësi. Te ky çka falet, thot, ku e di ti çka ka në zemër, te ky çka s'falet, thot, ku e di ti çka ka në zemër. Pra, don me bo t'mirin të keq, të keqin të mirë. Kella, Allahu thot, kurrsesi. Kurrsesi. Pra, neve themi, po, krejt çka falen, edhe në safin e parë, edhe në safin e fundit, nuk e dim a pranohet. Hiç, për kërkan s'e dim. Po ai çka s'falet, themi që ky s'falet. E le t'ja mbajë gajlen e dispozitës vet. E kështu me radhë. Dhe punë të liga tjera, të cilat i kanë përmend dijetarët. Gjithashtu Pejgamberi alejhi salatu selam, personit Dhul Huvejsira et-Temimi, personi i cili i tha Pejgamberit se bëhu i drejt, se s'je i drejt, çka i tha Pejgamberi alejhi salatu selam, pasi kërkoi leje Halid bin Velid me ekzekutu. I tha Pejgamberi selam, La'allahu yusalli. Jo se ndoshta falet. Jo se ndoshta falet. Por kjo është drejtësia e pejgamberit alayhi salatu sallam. Një njeri i thotë pejgamberit, "Bohu i drejtë, se s'je i drejtë." Po ky njeri fal pesë kohë. Për jashtë është musliman, e ka thonë këtë fjalën e ranë. Pejgamberi e shtyu dhe e pezulloi ekzekutimin dhe se fjala është tepër e ranë, Pse la'allahu yusalli? La'allahu yusalli. Ndoshta falet. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu vesselam kur kanë ardhë disa prej sahabeve dhe kanë kërku leje për me e vra Abdullah ibn Ubay ibn Salulin, apo Abdullah ibn Ubay Saluli ka qenë prej të numëruar nga koka munafikave, nga koka e munafikave derisa Zoti jonë xhele xhelaluhu e ka kërcnu me zjarr prej këtë dunja. Dhe ka shpreh ai shprehje të rënda për pejgamberin alayhi salatu sallam. Prej njerëzve që ata kanë kërku me e vra, ka qenë edhe djali vet. Ka qenë edhe djali vet. I ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, nëse të ka zbrit urdhër me e vra babën tem, ma le mua. Ka thënë pse? Ka thënë sepse unë nuk kam mundësi ta shoh vrasësin e babës tem duke qarkullu nëpër Medinë. E pastaj me mashtru shejtani me vra ata E me hi në zjarr për një munafik. Po ky pe njeh babën e vet, shumë mirë. Mirëpo problemi është dikun tjetër. Po ma vret dikush tjetër, unë e di që ky e meriton. Po pastaj, unë i nxitun nga shejtani, e vras vrasësin e babës tem, e unë hij në zjarr bashkë me babën tem. Tha pejgamberi alejhi salatu uesselam, jo, krejt kjo çka është sillë muhabeti është e kotë. Tha pejgamberi alejhi salatu uesselam, la jetehaddethu nasu enne Muhammeden jaktulu ashabe. Tha jo, pse jo, për me, lu, për me e rujt ligjin e vullnetit të lirë dhe të jashtmes. Cila është e jashtmja? Tha jo, Se thojnë njerëzit pi vret Muhamedi shokët e vet. A kish mujt pastaj me ndalë qeta? Ku e di ai arabi që është atje? Ka 5-6 kabile larg, me me kilometra larg, ku e di ai çka ka bo Abdullah ibn Ibn Sululi? Ku e dhja e? Thotë mrena, mrena xhamisë kanë vra njeri. Edhe plus ai ka thonë se është me ta. A krijon kjo panik, a krijon kjo frikë, krijon. Dhe pse e largoi këtë person? Tha, dhe shiko, ka thënë Ibn Qayyim al-Jawzi dhe Sheikh ul-Islam Ibn Taymije, dhe krejt komentatorët e këtij hadithi ka thënë pejgamberi alejhi selam nuk tha s'e meriton, por e largoi me diçka tjetër. Ky për meritu, po. Por për diçka tjetër. Pse për diçka tjetër? Se thojn njerëz shokt pi vret. Qysh me e largu pastaj? Por ky njeri ka thënë i kum besu Muhamedit, çdo xhuma u ngritte dhe thonte O ju njerëz, na ka beku Zoti me këtë njeri, për Muhamedin alayhi salatu wasalam. Tash nëse qiketa, qiky ekzekutohet. Kush hin n'Islam pastaj? Do se njerëz nuk e dinë çka çka ka thënë ai tinza, çka ka thënë fshehurazi, çka i ka ardhur më sa prej fjalëve. Nuk e dinë se qiky person e ka bë fitnën dhe e ka shpall lavire gruin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Zoti na rujt. Krejt këto njerëz nuk i dinë. Dhe për t'i ik kësaj, çka tha alejhi selam? La. Jo, se thonë njerëzit pi vret shokët e vet. E kur të përhapet se pi vret shokët e vet, pastaj ti s'un e ndal më këta. Zoti na rujt. Andaj feja e Zotit xhelle xhelaluhu e ruan të jashtmen. E ruan të jashtmen. Vjen dikush thot, po e di unë se ka kallzu shenja ai. Po për përjashtë ka thon. Ti përjashtë, qysh doket, e pe përjashtë në xhami, falet, është musliman, e qikjo neve na intereson. Qikjo neve na intereson. Ngase ajo e mrendshmja, qoftë dhe ti nëse ki argumente, ti s'un e bje, s'un e dëshmon. Ti s'un e dëshmon. Ti me e pa me dy sytë e tu të ballit. Me duke ba dikan zina. Me i pa të zhveshur njërin mbi tjetrin, Zoti na rujt. Ti s'guxon me e çu këtan padi sheriatike. Kurr. Kurr, se kjo me shku ti vet, është sikur me shku me i thon kadisë, bujrum goditëm me 40 kamxhika apo 80 kamxhika. Lirish goditëm, pse? Se ai t'i lyp edhe 3. E hajhat, ku mi ku mi pru edhe 3. Edhe ato 3 duhet me qenë në dëshmin si tonë. E kom pa me dy sytë e mi. Dhe ata tre duhet me qenë devotshmëri në nivelin që ka pranohet dëshmija. E kështu me radhë. Andaj, për ta rujt ligjin e të jashtmes, Zoti jonë xhele xhelaluhu e ka urdhu pejgamberin alejhi salatu selam që mos të vepron diçka e cila ngrit keqkuptime dhe dilema tek njerëzit. Ka thënë Allahu xhel xhelal në surën Ash-Shura, ajeti 48, "Fama arsalnaka alehim hafizan in alejka illa al-balagh." Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu i thot pengamberit Alehi Salat e Salam nuk të kemi dërgu tyje mbi ata kujdestar nuk të kemi dërgu kujdestar ty nuk të takon përveç komunikimi belag veç me ia komuniku qartë andaj tha pengamberi Alehi Salat e Salam në hadith që ka nxjerrë imam Tirmidhiu dhe Ibn Kajjim el-Xhevzija është argumentu me këtë hadith ka thanë pengamberi Alehi Salat e Salam Kush e ndjek një musliman në intimitetin e tij dhe ia zbulon një gjynah, e kush është ai i cili që nëse i ndjek këtë intimitet nuk i del një gjynah? Cili është ai? Përveç kana ka mëshiru Zoti. Mirëpo pejgamberi sa këtu po kërcënon se kush ia zbulon, ia zbulon Allahu atij. A mund të zë? Zë, o vllazër. Zë. Çdo hap mund me të zanë gabim. Andaj, tha kush e ndjek, pra kush e then këtë ligj të jashtmes, Allahu e zbulon ata. Andaj, ka qenë te selefi, kerame, nder i madh me qenë i mbulum. Dhe kanë thonë, nuk e gjen një të mbulum, vetëm se nuk i zbulon të tjerët. Qysh tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la halime illa dhu athra. Nuk ka njeri të butë vetëm se është gabimtar. Qysh i bie gabimtar? Pra ai kur i ka pa gabimet e veta dhe ka dëshirë me ia mbulu Zoti, ky bahet i butë me të tjerë që mos t'i zbulohen gabimet apo mos të mirret në llogari për gabimet e veta. Andaj pejgamberit alayhi salatu selam i është bërë ligj A me, a me, me dhunë ki me i bo? S'ban. Pra, muslimanin pranoje musliman prej përjashta, dhe ata të tjerët pranoji qysh janë. Andaj nuk ka dhunë as te këta, as te ata. Tha pejgamberi Alejhi Salatu wa salam, men salle salatena, wa stakbele kibletena, wa ekele dhebihetena, fa hual muslimu lehu ma lena, wa alejhi ma alejna. Tha pejgamberi Alejhi Salatu wa salam, kush e fal namazin tonë, Namazi a është prej përjashta? Është prej përjashta. Wastaqbala qiblatana dhe drejtohet ka kibla jonë. Kibla a është prej përjashta? A është me zemër? Është prej përjashta. Wa akala dhabihatana dhe han mishin tonë. Mishi a prej përjashta? Namazi prej përjashta. Kibla prej përjashta. Mishi prej përjashta. Pra është për qëllim ai i cili thotë mishi është duhet mi pas shartet e muslimanit, nuk hahet prej mexhusit, nuk hahet prej zjarrputistit, nuk hahet prej ateistit, e kështu me ra, por hahet veç prej muslimanit, krishterit dhe jehudit. Kush i ka këto tri vepra, fe hu el muslimu. Ai është musliman. Lehu ma lena, ai ka drejta ça kena na, wa alejhi ma alejna, dhe ai ka obligime çfarë kemi na. Dhe ju do të merreni në llogari për veprat e juve. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Ju s'do të pyeteni kurr çka kanë vepruar ata. Na kur dalmi para Allahu xhele xhelaluhu, ditën e gjykimit. Ti dhe un krejt pyetjet ça kanë me u ba, kanë me u ba veç për tyje. Kur të marrë ty Zoti në llogari. Ti filani biri filanit. Ti krejt lista e pyetjeve je veç ti. Ti ça ki bo. Ndërsa shumica njerëzve me çka angazhohen, ai ça ka bo. Sikur qi p'ja run ma shumë xhenetin atij se sa të vetit. Apo? Tha Allahu, la tus'elun, ju s'kini m'u vet për tjerë ça kanë bo. Ju kini m'u vet për juve. Andaj njeri i mençëm, kanë thonë selefi, se është ai i cili e run xhenetin e vet. Për shembull, na secili prej neve, ditën e gjykimit pyetet veç për ti çka ke bë. Ti ti çka ke bë. Krejt pyetjet janë me ty. Krejt çka ka pyetje është ti. Po, ka mundësi pyetesh për një vend që ti ke qëlluar ti. Po ki m'u pyet pse qëllove aty. Jo pse vendi është tjetër, po ti ke qëlluar atje. Andaj, a është e rrugës që ti edhe unë të angazhohemi me të tjerët, a krejt lista e pyetjeve në ahiret është veç për mua edhe për ty, vet, veç e veç? S'është e mendjes. E bani filani, e kish thonë filani, e ka, e ka thonë e merr llogarinë, e ka bo e merr llogarinë, te Zoti vetë tebareke ve teala. Andaj Zoti ynë xhel-le ve ala e ka prue ligj që njeriun ta llogarisim nga e jashtmja e tina, tha Allahu xhel-le xhelaluhu në gjuhën e Shuajbit, kur ata dëshironin që me dhunë ta bojnë Shuajbin në miletin dhe fenë e tyre të kufrit, tha, a wa lau kunna karihin, Shuajbi bënte davet, apo popullin e vet, ata e kërcnun, nëse s'na beson neve, le nerxhumennek, na kemi punë me ti, të gurzojmë, të përjashtojmë, dëbojmë nga vendi, atëherë çka tha Shuajbi, A wa lau kunna karihin, a edhe me zor, a edhe me dhunë na shtini me ba. Pra te Shuajbi është ligj, se pi përjashtë. Kur Nuhit alejhi salatu ve selam, kur Nuhit alejhi salatu ve selam, iu nënçmun pasusit, ndjekësit, çka tha ai? Dija se çka janë këto në të vërtetë është te Zoti, unë i di veç pi përjashtë. Këto çka ju p'i nënçmoni, Ça p'i thoni kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu. Krejt kjo, pra është te Zoti ilmi. A mu m'takon, masi më kanë thonë po të besojna, unë i marr prej përjashtë. Kjo ka qenë ligj i krejt pejgamberëve. Edhe nuk ka ardh një pejgamber, me i thonë dikujt, ti hec këtu se unë të njoh ty. A e ka pas listën, e ka pas vallahi. Edhe e ka pas prej atij i cili nuk rren, prej Zotit vetë xhel-le xhelaluhu. Ja ka kallëzu Allahu me emën mbiemën, qëkët safin e parë ki munafikë. Apo? Andaj Omer Hattabi ka insistue te Hudhejfja, tregom a jam unë, pse se i ka ditë të sigurta, dhe i ka thonë, nuk je edhe mo, mos më vetë askërkush përveç teje, mos të, mos të m'vetë se nuk i tregoj. Pra e ka pas listën dhe nuk, jan, nuk ju ka bo kurgjo. Nuk ju ka bo kurgjo. Ndërsa na mundohna me kriju listë. Na menojna me kriju listë. Ai e ka pas listën. Qeky, qeky, qeky. Krejt janë munafika. Andaj tha Allahu që disa kena me t'i kalzu me emra, disa kena me t'i lanë me, me i dallu prej gjesteve. Apo? Disa me i dallu prej gjesteve. Disa ka thonë imam Dhehebiu, ka thonë pejgamberi salallahu alejhi ve selem, shumë prej tyre s'e ni ka vërejt. Shumë prej tyre nuk i ka vërejt. Alejhi salatu ve selam. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu selam duke e tregu për ligjin e të jashtmes dhe vullnetit të lirë, inna ma aqdi bainakum bima asma'u. Tha pejgamberi alayhi salatu selam, un gjykoj në mesin e juve, në hasmitë e juve nga ajo që e dëgjoj. Kur të vijnë dy hasmi dhe janë rrokë te pejgamberi sallallahu alaihi dhe kërkojnë gjykim. Me çka i gjykon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Me ata çka i njeh ai, a me ata çka ata e paraqesin si dëshmi çdo njoni prej tyre? Me ata çka e paraqesin. Andaj çka tha pejgamberi se zërem në këtë aspekt? Tha nëse njani prej juve e din se është fajtor ndaj vllavit vet, le të tregojë se në ahiret të pagun me zjarr. Për shembull, vjen te ti dikush, te hoxha, dy veta dhe janë rrokë dhe kërkojnë gjykim. Çdo njani prej tyre kallzon të vetën. Ky thotë, ky është fajtor, ky thotë, ky është fajtor. Dijetarët kanë thonë, ligji i sheriatit cili është? Me e shiku, cili i mbizotnon argumenti, apo? Duhet me përkujtu me ahiret. Pra i thu, o vla, nëse e ki bo, kallzo se në ahiret a ma shtrenjt. A nëse nuk do me kallzu, unë kam me gjyku prej jashtë. Kështu ka gjyku pejgamberi së sellem. Kështu ka gjyku pejgamberi së. Andaj dijetarët kanë pru ligj. El kadhi jakdi bil haq, la bil haqika. Ka rregull. Kadija, gjykatësi, gjykon me haq, jo me hakikat. Ça do me thonë kjo me haq, jo me hakikat? Pra gjykatësi, kur t'i merr dëshmitë, Dhe del njani fajtor njani del n'drejt. Mirë, këto fakte që ai ka shoshit ky, a ka mujt me e gjet palcën e të vërtetës? Jo. S'ka mujt. Ndoshta i kanë hup faktet këtij i cili është shpall fajtor, i kanë hub. Apo e kështu me radhë. Mirë, po te Zoti, te Zoti del hakikati. Te Zoti del hakikati. E kështu me radhë. Andaj Nuhi alayhi salatu wassalam nuk e dinte gruen e vet çfarë e ka. Nuk e dinte gruen e vet çfarë e ka. Dikush prej neve mund me thonë, qysh be s'e ni ka dallu a? S'e ni ka dallu. Allahu xhele ve ala i ka tregu se gruaja jote në fund s'osht prej teje. Nuh, Luti alayhi salatu selam, s'e ni ka vërejt gruën e vet. Ajo tinza dhe në mënyrë shumë sekrete ju ka çu lajme popullit Lutit kundër Lutit. Ai s'e ka ditë. Apo, dhe na shpesh herë themi, se na ka vërejtë, se na ka vërejtë. Pse? Sepse ai nuk ka konë inspektor. Nuk e ka lujtë rolin e shërbimit sekret. Ti, unë e ti s'kam mundësi me të dallu. Se unë dalloj sa e zbaton ligjin e, e të jashtëm. Ajo ka thonë, jam me ti, unë jam bashkëshortja jote, e kështu me radhë. Derisa Hasan al-Basriu e ka përmend fjalën e Zotit Xhelle Xhelaluhu kur Nuhi alayhi salatu wasallam i ka thënë ja bunayya rkab ma'ana o djali jam hip me neve në anije Hasan al-Basriu në komentin e fjalës së Zotit Xhelle Xhelalu ku Allahu Xhelalu i thot Nuhit innehu lejse min ehlik ky s'është djali jot disa kanë than s'është djali jot është qafir Hasan al-Basriu ka thon Allahu Varësisht për asaj që ka ndodhur me Shariatit, ndërsa Allahu gjykon me hakika. Paramendoni vëllezër Nuhit alayhis salam, i del djali në fund s'është i veti, është qafir, gruaja s'është e vetja, e kështu me radhë. Lutit alayhis salatu selam, e kështu me radhë. Pse kjo? Ngase na nuk i dim hakikatet e çështjeve. Andaj tha Sufjan e Thauri rahimahullah, "En nasu indana muslimuna fi al-mawarithi wal-ankihati" Wa la nedri ma haluhum inda Allah. Dhe na nuk e dijna çfarë halli kanë ata te Zoti. Na e dijmë se musliman me musliman janë martue. Ky e trashëgon kët, kët e trashëgon ky. Apo po mirë, a janë mu'minin, a janë besimtarë vërtet? Allahu alem. S'e dim, për asni, asnjë send, andaj kjo është ligji i cili neve na run nga shumë, shumë, keqkuptime dhe hamendje dhe paragjykime dhe hange dhe Cënim dhe cungim të hakeve të njerëzve, e di unë, paragjykoj unë, ma merr mendja, ky s'mund me konë i mirë, shprehje të ndryshme të njerëzve të cilat i përdorin në në muhabetet e tyre. Andaj vëllezër, kjo është civilizimi prej veçorive të cilat i kanë përmendë dijetarët e Islamit, se është civilizim i vullnetit të lirë, i gjykimit të jashtëm dhe nuk ë inspekton nuk shoshit nuk orvatet me me gjyku diçka e cila nuk është e jashtme dhe nuk e pranon zotnia i veprës se ai e ka bo këtë vepër dhe nuk ka qenë në rrethana të dhunës e kështu e kështu me radhë. Veçoria tjetër është enha hadaratu afwin wa ihsan. Dhe me këta e përfundojna veçoria e Tetë me radhë, është veçoria e qytetërimit islam se në qytetërimin islam ekziston falje dhe bamirësi. Dhe kjo vëllezër thash, lirisht mund ta quajmë nëndegë të drejtësisë, por është domethonë një anë e fesë së Zotit që rrallë e gjen dikund. rrallë gjen dikon. Cila është kjo? Kjo është që neve mundohemi me jetu gjurmët e emrave të Zotit, Halim, Muhsin, Settir, Sittir, mbulues, falës, tolerant, e kështu më radhë, Rahman, andaj prej emrave të Zotit Xhel-le Xhelaluhu, prej vlerave të mësimit të emrave të Zotit është m'i manifestu maksimum sa ki mundësi në, në jetën tane. Për shembull Allahu e mbulon njeriun, edhe ti i mbulon njerëzit, edhe pse di diçka prej tyre. I mbulon, pse? Se ti mundohesh me manifestu emër të Zotit, që është Sittir. Mundohesh me i fal njerëzit, edhe pse të kanë hi n'hak. Kjo është prej emrit Sittir. Andaj tha Ibn Qayyim el-Xhevzije, kush i trajton njerëzit me një formë, ashtu e trajton Zoti. Për shembull, nëse ti njerëzve ja u, ja u kërkon detalet, Allahu ditën e gjykimit t'i lyp detalet. Nëse ti njerëzit i trajton n'përgjithësi, Allahu ti në ditën e gjykimit t'trajton n'përgjithësi. Shembull a ki pa dikush ka dëshirë, e jo kallxo ket çka ki thon. Ket kallxo çka ki thon. Ku m'ki sha, ku m'ki ofendu. Ket ket e di. Filanit çka i ki thon. A s'ka problem? Ti e trajton kështu njerin. Ditën e gjykimit Allahu krejt kështu. Kalla kalla. Qat ditë 24 orë, ket kallxo çka ki bo. M'lejo pak. A s'ban pak ma shpejt me kalu. Jo, jo, krejt, qysh i ki marr njerëzit llogari, një për një, lëvizje për lëvizje, gjest për gjest, ti ki pi kafe me ta, qashtu. Ki pi kafe. Allahu kështu. Ibn Qayyim el-Xhevzi thot, qysh i sheh ti njerëzit, shtu ashtu të njëjtë t'shef Allahu. Andaj prej veçorive të Islamit cila është që nuk mundesh me gjetë as në civilizimet të cilat pretendojnë se janë shumë ngritura. Dinarin ta lyp. Apo tatim. Ja. A ki pa kur ti të mungon atje, kur ti të mungon një dinar, thot shko gjeje ku të dush një dinar do m'i pru. Ndërsa ai shpesh thot a po m'i le ti. Apo kur s'ka me të kthi. Ndërsa kur ti për shembull e ki me paguj 1002 dinar dhe i ki 1001 dinar, thot shko gjeje edhe nja se s'të kuhet nuk të llogaritet e vlefshme pagesa e kështu me radhë. Pse? Se s'kan af ata. Ndërsa selefi kanë bo af, s'ka mujtë me gjet dinarë ka thonë s'ka problem. S'ka problem, merre. Për, për shembull, janë pajtu për një çmim, pastaj s'ka mujtë me gjet, ka thonë s'ka problem. E ka pasë, ja ka vonu borxhin ka thonë s'ka problem, kur t'kish mundësi, e kështu me radhë. Po këta kah e kanë marrë, vllezër, këtë virtyt. Ngase Zoti Xhel-le Xhelaluhu i ka msu n'Kur'an. Ka thënë Allahu tebareke ve teala në suren Esh-Shura ajeti 40, fe men afa ve aslaha fe exhruhu alallah. Kush fal dhe përmirëson, shpërblimin e ka te Allahu, e këta qytetrimët e çimentes edhe asfaltit nuk e njohin. Me i thanë atij falja e gjen te zoti. Ku? Ku e gjen? Te zoti e gjen. S'e njohin këta. Dinari dërhem, po? Tatimët. Do, don me e paguj tatimin, s'ka mëshirë. Ndërsa neve musliman nuk jemi ashtu. Vëllezër ne jemi në luftë me kësi mentalitete. dhe pastaj ndikohemi edhe në raport me njëri-tjetrin me vëllezër musliman. Mundomi, ashtu qysh na trajton neve atje, sistemi i materies dhe i dinarit dhe dërhemit, ku adhurojnë dinarin dhe dërhemin, pastaj mundomi në, në raport ndërsjell me vëllezërit tonë, me, me i trajtu ashtu. Jo, vëllezër. Fe men afa, ue aslaha, kush fal edhe toleron edhe s'ban, kishe s'po sheh, e kështu me radhë, fe exhruhu alallah, fiton te zoti shumë. Urf është traditë apo mirësi. Allahu xhel-le ue ala shiko çka i thotë Muhamedit sa khudh el af. Merre çka? Falje. Mirëpo shprehja khudh, khudh merre, gjithmonë përdoret kur njeriu mundohet me e kap një rrugë. Shembull vet dikush, qysh me shku në filan rrugë, filan vendin, ti thu khudh hakeda, wa khudh hakeda. Merre kështu dhe shko kështu. Dhe përdoret fjala khudh, merre, zgjedhe, kur ti nuk ke zgjidhje dhe mundohesh me gjetë një rrugë për me krye një punë. Allahu xhel-le ve ala i thotë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur të është puna te falja, gjeje punën, banja me e fal. Paramendo ti kjo sistem i lartë. Kjo manifestim i kulminacionit në bamirësi dhe tolerancë. I thotë Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur është puna me ia fal dikujna, Për hir të Zotit, hudh, gjeje rrugën, se gjindet rruga. Paramendo, Muhamedit sa vjen njeriu dhe i thotë, ja Resulullah, zanaitu. Ja Resulullah kum bo zina. Pejgamberi sa selam në zbatim të këtij urdhrit afwal, çka i thotë? Thotë ky shoki juve a ka pi? A ka pi? A mos është deh? E kështu me radhë. është mundu me e largu kinse është deh e s'po di çka po fol. Po mirë, dehja e arsyeton, a e arsyeton, nuk e arsyeton, por me mesa po do me gjetë rrugë që të shmanget, pse vëllezër, se gurzim është, nëse vërtetohet gurzohet. A jo, ja Resulallah, jam i qartë dhe i kthjellë dhe pe di çka po foli, ja Resulallah, jam shkatërru kum bo zina. Pejgamberi se sellem kur dëshmon ti para tij s'ka çka të bëjë. Në një rivajet tjetër te pejgamberi se sellem çka transmeton Ibn Maxhe i tha ja Rasulullah kum vjedh. Kum vjedh. Pejgamberi se sellem i jepte atij isharete dhe me thon a i jepte isharete që t'thoje nuk e kum vjedh. Nuk e kum vjedh. Pse kan thon dijetarët sikur ai të kish thon nuk e kum vjedh Fakte s'ka me e vërtetu, shpëton. Ban istigfar pastaj te Allahu xhelle shanuhu, Allahu ta fal. Andaj Muhammedi se sellem, është mundu, skajshmërisht me i shmang, me i shmang njërzit që mos t'i kap sanksioni, se sanksioni është i rand. Sanksioni është i rand. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu, i thot Pejgamberit se sellem, khudhil afv, gjej rrug për me i fal, dhe, wa'mur bil urf, dhe urdhëro për të mirë. Mirëpo këtu e ka një kuptim tjetër, nga se përnë samë, urdhëno për të mirë, po ky urdhër çfarë është, urdhëno për të mirë me lehtësi. Mos i rëndo njërzit. Urdhëno për të mirë, mirëpo me lehtësi në kuptimin, qysh e kuptojn njërzit. Qysh e kuptojn njërzit. Kjo nuk është për ta ndryshue t'vërtetën, por me gjetë metoda që nuk ngarkohen, që me lloj-lloj formash t'i, t'i fusim në në fejnë e Zotit xhelle, xhelle xhelaluhu. Gjithashtu Allahu xhelle ve ala ka thënë në surën En-Nahl, Inna Allahe je'muru bil adli vel ihsani, Allahu xhelle ve ala urdhënon për drejtësi dhe bamirësi, dhe neve kemi edhe shumë prej shembujve dhe citateve të shpalljes ku Zoti jon xhelle xhelaluhu e veçon faljen dhe tolerancën dhe mirëkuptimin dhe gjërësinë e zemrave të muslimanve në raportet mes njerëzve, ku në përgjithësi vihet në pah se në islam ekziston një mirëkuptim shumë i lartë. Dhe vetëm një shembull po e sjelli për ta kuptuar qartë sa ka qenë toleranca dhe mirëkuptimi në mesin e sahabeve. Edhe këtë këtë rast e keni dëgju. Por me e kthy nga kondi i tolerancës Pejgamberi se sellem, ndoshta edhe nuk na ka shku mendja. Ka ardhur njeri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë ja Rasulullah idhen li biz-zina. Ka thënë ja Rasulullah m'jep leje me bo zina. Këtë çon ja Rasulullah më jep leje me bo zina. Pejgamberi se sellem çka i tha ti po lyp zina? Ça duhet me t'bo tash ty? Ky e ka vendos apo tash po lip veç leje. Pejgamberi sa selam e mirëkuptoi. E mirëkuptoi vëllezër. Dhe e diti pse pe thot. E diti pse pe thot. Çka i tha? Atardaha li ummik. A je i kënaq që këtë vepër çka po kërkon me bëu me dikant tjetër, me e bëu dikush me nënën tënde? Tha jo ja Rasulullah. Tha ai. Mirë. Atardaha li khaletik. Atëherë i tha pejgamberi sa selam, edhe ata s'dojnë. A e kuptove? Edhe ata s'dojnë. Mirëpo pejgamberi sa selam nuk e murr në sanksion këta me i thon, zina po lipa. Në mesin e pejgamberit Muhamedit sa selam, sheriatit të Islamit ti po lip zina? Jo, ai lipke leje. E leja nuk ju dha, por edhe u mësu se qysh është racionalisht me e kuptue këtë vepër. Andaj vllezër e përfundojna me këta se veçoria e tetë e islamit është se në islam ka mirëkuptim, ka gjërësi, ka tolerancë dhe njerëzit nuk duhet t'i shikojna skajshmërisht në detalet e shumta duke jau kërku atëherë çdo llogari të çdo veprës, por duhet me i marrë me